وشر الامور محدثاتها فان كل محدثه بدعه وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الناس عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل فإنه قد فاز المتقون يقزنق إسلام بعدكم حميد الله جل وعلا أكم صلى الله عليه وسلم أكم محمد صلى الله عليه وسلم أكم صلى الله عليه وسلم pamoja na kuihusia nafsi yangu juu ya kumwogopa Allah jalla wa ala wa hakika wamefaulu wenye kumcha Allah jalla wa ala yohannasu ibadallah maudhu' ya khutba yetu ya leo itazungumzia wasiyatu rasulina sallallahu alayhi wasallam min hadithi irbad ibn sariya wasia wa mtume sallallahu alayhi wasallam katika hadith alipokea sahaba Irbad bin Saria. Ndugu zangu Waislamu, inatakiwa tufahamu kwamba hakuna jambo lolote ambalo lina masalih na sisi dunia yetu na akhira yetu isipokuwa Mtume sallallahu alaihi wasallam alibainisha na akaliweka wazi katika umma wake, na hakuna lenye shari lolote linalodhuru wanadamu duniani na akhira, katika dunia yao na akhira yao, au katika dini yao na dunia yao, isipokuwa Mtume sallallahu alaihi wasallam aliacha ameliweka wazi na kulibainisha na kulitahadharisha jambo hilo. Miongoni mwa nyasia alizotuachia Mtume sallallahu alaihi wasallam ni hadithi ya Irbad ibn Sariya radhiyallahu anhu, na ndio darsa yetu ya leo tutakuwa nayo katika khutba hii. إن شاء الله سبحانه وتعالى رباب بن سارية على تسمولي أسيسي كتوك قمتوم صلى الله عليه وسلم وما وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة وجلت منها القلوب سيكموجا alituwaidhi sisi mtume صلى الله عليه وسلم موعظة yalizitetemesha nyoyo na kuzitikisa nyoyo kuzitia hofu nyoyo wadharifat minha aluyun na kadhalika yalizichuruzisha machozi macho yetu yale mauidha yalisababisha macho kutoa machozi fakulna ya rasul Allah tukasema ewe mjumbe wa Allah kaannaha mauidhatu muwaddi'in kana kwamba hayo ni mauidha ya mwenye kuaga fausina tupe wasia ya rasul Allah qala usikum bitaqwallah akasema nakuhusieni kumwogopa Allah wasam'i wataa anakuhusieni usikivu na utiifu wa intaamara alaykum abdun ijapo kuwa atakutawalieni nyinyi mtumwa ambaye hamridhii kutawalieni lakini akakutawalieni yeye basi ni juu yenu kusikia na kutii kisha akasema wa innahu man ya'ish minkum ba'di kwa hakika mambo yalivyo atakayepewa umri baada yangu mimi akaishi muda mrefu baada yangu mimi fasayara ikhtilafan kathira atakuja kuona ikhtilafu nyingi migongano mingi katika dini ya Allah jalla wa ala lakini mtume sallallahu alaihi wasallam akatoa ufumbuzi wakati wa ikhtilafu hizo akasema fa alaikum sunnati wakati huo mtakapoona waislamu wana migongano mingi katika dini yao huyo asema hili na yule asema lile shikamaneni na mafunzo yangu na mwenendo wangu wa sunnati alkhulafa'ir rashidin almahdiyin na sunna na mwenendo wa makhalifa wangu waongofu wenye kuongozwa addu alaiha bin nawajib yangateni kwa magego yenu mafunzo hayo kisha akatoa tahadhari mtume sallallahu alaihi wasallam kwa sababu alijua kwamba kuna watu watakuja kuleta yasiyokuwemo katika dini wa iyyakum wa al umur na tahadharini na yenye kuzushwa katika mambo kisha akasema fa inna kulla bid'atin dalala kwa hakika kila uzushi ni upotevu alisema ukipokea al-Imam Abu Daud na Tirmidhi rahimahumullah ta'ala ndugu zangu waislamu hadithi hii imebeba ujumbe mzito ambao inatakiwa tuuzingatie sisi masahaba wa mtume sallallahu alaihi wasallam kutokana na ujumbe aliofikisha kwao mtume sallallahu alaihi wasallam siku hiyo wakaona haya ni mauidha ya mtu wa kuaga huenda anaondoka baada ya hapa wakamwambia ausina ya rasulallah tupe wasia ewe mjumbe wa Allah al-Imam Ibn Rajab al-Hanbali rahimahullahu ta'ala alipokuwa akiisheresha hadithi hii katika kitabu chake Jami'ul Ulumi wal Hikam akasema wa qawluhum na kauli yao masahaba walipomwambia mtume sallallahu alaihi wasallam faawsina kama tupe, tupe wasia yanuna wasiyatan jami'atan kafia wanakusudia usia wenye kukusanya mambo yote kadhalika wenye kutosheleza juu ya mambo yote fa innahum lamma fahimu kwa hakika wao walipofahamu annahu muwaddi'un kwamba yeye ni mwenye kuwaga istausuhu wasiyatan ينفعهم التمسك بها بعد ba'da walimtaka yeye وصيه wasia walimtaka yeye وصيه ambao kutawafaa kule kushikamana nao usia huo baada yake mtume sallallahu alaihi wasallam wayakunu fiha kifayatun liman tamassaka biha na utakuwa usia huo ni kifaya kutosheleza kwa yule atakayeshikamana nao na kadhalika utakuwa ni utukufu kwake fi dunya wal akhirah katika dunia na akhira kisha akaendelea na maneno yake mpaka kusema wa qauluhu sallallahu alaihi wasallam na kauli yake mtume sallallahu alaihi wasallam aliposema usikum bitaqwa Allah wasam'i wataa kwamba nakuhusieni kumwogopa Allah na usikivu na utiifu fahatani alkalimatani maneno haya mawili tajma'ani sa'adata ad-dunya wal akhirah yanakusanya utukufu wa dunia na akhirah maneno haya mawili التقوى الله عز وجل والسمع والطاعه wataa مambo mawili yanakusanya saada na utukufu wa duniani na akhira ayuha nasu ibadallah tumeona katika hadithi hii mtume sallallahu alaihi wasallam ameanza kuwahusia uchamungu kwa sababu ndio malengo hasa ya kuumba mwanadamu kama alivyosema Allah jalla wa ala wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun sikuwaumba majini na wanadamu isipokuwa kwa lengo la kuniabudu mimi. Hayo ndio malengo makuu ya kuletwa mwanadamu hapa duniani. Kisha akahusia kuwatii watawala na viongozi wao fil manshati wal makrah, wakati wa furaha na wakati wa machukivu, inatakiwa watii viongozi wao, na hii ni amri ya Allah subhanahu wa ta'ala na amri ya Mtume sallallahu alayhi wasallam. Ni wajibu kwa Waislamu kuwatii viongozi wao kwa sababu masalih yanayopatikana katika kuwatii viongozi ni makubwa zaidi kuliko mafsadi yake yanayopatikana wakati wa kuwaasi viongozi hao. Muda wa kuwa hawajaamrisha uovu na kutenda uovu, wakati huo ni lazima kwa Waislamu kuwatii viongozi, na haya si mambo ya kwamba wanapoyazungumza Ahlusunnati wal Jamaa, kwa sababu miongoni mwa misingi mikuu ya da'wa yetu dawa ya ahlu sunnati wal jamaa ni as-sam'u wat ta'a ni usikivu na utiifu ala ulati al-umur juu ya watawala wetu na huu ni msingi mama katika jambo la dini kwa sababu usipotekelezwa msingi huu maharibifu katika dini ya Allah jalla wa ala ni makubwa kuliko maslahi yake al-Imam an-Nawawi rahimahullahu ta'ala anasema tajibu ta'atu ulati al-umur fima yashuqu wa takrahuhu an-nufus ni wajibu inakuwa ni wajibu kuwatii viongozi na watawala katika yale ambayo yanakuwa ni mazito kwa watu pengine mtu aona ni dhiki kwake yeye kutii katika hilo lakini muda wa kuwa si maasi ya kulifanya hilo ni wajibu kwako wewe kutii na kadhalika yale ambayo nafsi zinayachukia pia ni wajibu kutii wa ghairuhu mimma laysa bima'siya na mengineyo yasiyokuwa maasiya haitofaa kuwatii watawala wakatapoamrisha maasiya fa in kanat maasiyatan ikiwa wanachoamrisha watawala ni maasiya fala sam'a wala ta'a hapo hakuna usikivu wala utiifu lakini muda wa kuwa wanaamrisha lile ambalo wewe walichukia tu lakini si maasiya mbele ya Allah jalla wala kulifanya ni wajibu kwako wewe kulifanya na hali maamrisho ya Uislamu ulio sahihi na ndio kauli za maulama kuanzia salaf قديما وحديثا الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى نسمع ونرى طاعتهم من طاعة الله فريضة na tunaona kuwatii wao katika kumtii Allah jalla wa ala ni jambo la faradhi ma lam ya'muru bima'siyah muda wa kuwa hawajaamrisha kumwasi Allah subhanahu wa ta'ala ayuha nasu ibadallah haya ni maelekezo ya mtume sallallahu alaihi wasallam akiwaambia usikum bisam'i wa ta'a ninakuhusieni usikivu na utifu wa in ta'ammara alaykum 'abdun ijapokuwa yani hata kama atakutawalieni nyinyi mtumwa zama zile anazungumza maneno haya mtume sallallahu alaihi wasallam ilikuwa ni muhali kutawaliwa wao na mtumwa bali ni jambo lisilopendeza lakini mtume sallallahu alaihi wasallam anasema haya kwa sababu huenda akawatawalieni nyinyi msiyempenda wala kumhitajia wala hana sifa za kutawala kuwatawala nyinyi lakini ima moja akaingia kwa mabavu au akaingia kwa kuteuliwa na watu akamwasi Allah subhanahu wa ta'ala au yeye akaamua kutumia nguvu zake akawa akashinda ni wajibu kwetu sisi kumtii mtawala huyo na haya ndio maamrisho ya mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ayuha nasu ibadallah mafsadi yanayopatikana katika kuasi watawala ni makubwa kwa sababu katika kuwatii watawala kunapatikana amni na amani katika miji na vijiji lau kama watu wataamua wakawa wanawazungumzia watawala alania makosa yao wanayafanya basi miji hiyo haiwezi kukalika kwa sababu wao wana mamlaka na wana saitara wana nguvu ya kufanya chochote kwa muda wowote na wakati wowote na vile wanavyotaka na ndio maana al-Imam Ibn al-Wardi rahimahullahu ta'ala ana maneno yake mazuri katika biati zake asema janni bisultana wahdhar batshahu jiweke mbali na mtawala na kadhalika tahadhari na nguvu zake na adhabu zake la tukhasim man idha qala faal usigombane na mtu ambaye akisema anafanya kiamuru jambo lolote lafanyika kwa wakati huo amani tuliyokuwa nayo katika miji yetu ayuhan ni jambo kubwa angalia tuna uwezo wa kuzungumza kuwaelezea waislamu da'wa inavyotakiwa kwenda na uislamu unavyotakiwa kuwa na kuwarejesha waislamu katika usawa na kuwatoa katika mazoea waliyozoea kwa sababu ya amani tuliyokuwa nayo na si sawa wala si maneno ya sawa ya wale wanaodai katika majukwaa mbalimbali kwa sababu tu ya maslahi ya matumbo yao kwa kudai eti haiwezekani ikapatikana amani pasi na haki haya maneno si ya sawa waislamu inatakiwa tahadhari nayo ni maneno ya ushawishi na uchochezi wa kuwaharibia waislamu amani waliokuwa nayo ya kuitangaza dini ya Allah jalla wa ala maonaje yakitokea machafuko wanaudhu billah Allah tuepushe na jambo hilo hii dini tutaipelekaje hivi mtaswali jamaa nyinyi mtafundisha durusi msikitini mambo ya ibada mbalimbali mnazozifanya kwa dhahiri mtazifanya nyinyi haiwezekani kwa sababu ya watu wachache wenye kutetea maslahi ya matumbo yao wakawashawishi na kuwatia uchochezi na nyinyi mkafuata mkumbo hali ya kuwa mbele yenu kuna kitabu cha Allah kuna sunna za mtume sallallahu alaihi wasallam kuna akwali za salaf na ulama waliosimama katika msimamo wa sawa katika kuielezea dini ya Allah jalla wa ala na miongoni mwa jumla ya dini ya Allah jalla wa ala as-sam'u wat-ta'a ala ulati al-umur usikivu na utiifu juu ya watawala ukitaka kujua kwamba amani ina nafasi kubwa kuliko hata hizo haki mnazozidai nyinyi angalia sulhu ya hudaibia ndani yake kuna mafunzo na ibra kwa waumini Mtume sallallahu alaihi wasallam siku moja aliota baada ya kuwa yuko Madina shatolewa maka na makuraish akaota anaenda maka na masahaba zake hali ya kuwa wamenyoa vichwa vyao na wenye kupunguza nywele zao wakienda umra kisha akalitekeleza hilo akawaelezea masahaba zake wakatoka watu takriban 1500 walipofika sehemu inaitwa Hudaibia Mtume sallallahu alaihi wasallam akapeleka wapelelezi wakwenda kwenda kupeleleza kule miongoni mwao Uthman radhiallahu anhu na wengineo ajiyao kwa Uthman alipoenda maka wakamzuia zikatangaa habari kwa waislamu kwamba Uthman ameuawa Mtume sallallahu alaihi wasallam jambo hilo likamhuzunisha sana masahaba akakaa chini ya mti kawegemea ule mti kisha akawaambia ni lazima mtoe bai'a mle kiapo cha utifu kwamba hamtokimbia sisi tunaenda kuiokoa damu ya Uthman radhiallahu anhu kweli masahaba kwa sababu wao walikuwa ni sami'na wa ata'na wakampa bai'a mtume sallallahu alaihi wasallam alipomaliza akaweka mkono wa kushoto juu ya mkono wake wa kulia kisha asema hadhihi yadu Uthman huu ni mkono wa Uthman kisha zikaja habari kwamba si kweli bali Uthman amezuiliwa lakini hajauawa mtume sallallahu alaihi wasallam wakataka wale washirikina sulhu na yeye baada ya kuona jambo limekuwa kubwa washirikina wale katika sulhu hiyo ilikuwa kwamba ni lazima tusipigane tupeane amani ndani ya miaka kumi hakuna mapigano nyinyi waislamu mwe na amani mwende mnapotaka na mfanye mnalolitaka na sisi tuwe na amani lakini kadhalika katika mkataba huo kwamba atakayeslimu miongoni mwetu sisi watu wa Makka akaja kwenu ni lazima mumrudishe kwetu na nyinyi atakayeritadi miongoni mwenu akarudi kwetu Makka hatutomwachia kurudi kwenu maswahaba wakalichukia jambo hilo ya rasulullah kwani hatuko kwenye haki hawa watu mbona tunyongesha Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema andika hilo ya Ali liandike hilo nalipitishe wakati wa katika hali hii akaja sahaba mwenye Abu Jandal anachechemea shapigwa na makuraishi huko akaja analia yule bwana aliyekuwa anaandika mkataba katika wale waliotumwa na makuraishi akasema tunaanza na huyu mrudisheni maka yule sahaba akawa analalamika ya rasulullah nishateswa kiasi hiki na kuja kwenu mninusuru bado narudishwa Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema mrudisheni baada ya kuwa ameongea na yule kwamba lakini mkataba hujapita asema la usipofanya hivyo tuandiki ikabidi arudi makka bila shaka hii sio haki lakini mtume sallallahu alaihi wasallam alichunga amani ili watu wabaki katika amni pia katika Muhammadur Rasulullah ile maana anasema futa Rasulullah tuitambui sisi tungekuwa tunajua kwamba ni mtume wa Allah tungekuruhusu kuingia maka yote haya yamethibiti katika sira ya mtume sallallahu alaihi wasallam hamyasomi nyinyi waislamu lakini angalia aliyafanya nini mtume sallam akamwambia futa hiyo akamkubalia kufuta jambo hilo kwa sababu ya maslahi ya amani watu wabakie katika amni lakini kitu gani kilichotokea baada ya hapo baada ya kuwa wamepeana amani kama hiyo mtume sallallahu alaihi wasallam akaanza kuandika barua mbalimbali kwenda kwa wafalme akina Muqawqis mfalme wa Misri kadhalika Hirakl adhimu Rum kadhalika Kisra wa Fursi huko na wengineo aliwaandikia barua baadhi yao wakaslimu kwa wakati huo kama Najashi mfalme wa Ethiopia Habasha kadhalika wengine walirudisha majibu mazuri kama Hirakl adhim Rum na Muqawqis paka kampa jaria wawili miongoni mwao ni ummul mu'minin Juwairia mama yake Ibrahim mtoto wa mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam lakini hawakuslimu watu hawa lakini kuna waliorejesha majibu mabaya kama Kisra adhimu Misra na kadhalika ibn Shammar hao wote walikataa ujumbe wa Mtume sallam baadhi yao wakawatweza wajumbe wa Mtume sallallahu alaihi wasallam na wengine wakawaua na wengine wakachana barua walikuja nazo watu hawa lakini yote ndani yake kuna mafunzo juu ya amni kwamba inachungwa kuliko maslahi ya kudai haki kwa sababu Mtume sallallahu alaihi wasallam aliangalia amani ikawa masahaba wanaenda huku na kurudi huko kwa namna wanavyotaka kwa sababu wako katika kipindi cha amani wewe waja leo waanza kunadi watu waivuruge amani kwa sababu ya kutaka maslahi ya tumbo lako hilo halikubaliwi mbele za waislamu na waislamu wasilikubali hili wala ajenda hizi na propaganda hizi wasizikubali waislamu kwa sababu mtume sallallahu alaihi wasallam ametuamrisha katika yale aliyoyahusia wakati akiaga mtume sallallahu alaihi wasallam mauidha ambayo aliwaliza masahaba wa mtume alaihi salatu wasallam bila shaka ni mauidha ya mwisho katika aliyowaeleza usikum bitaqwa wasam'i wataa na usikivu na utiifu wa in ta'ammara alaykum abdun ijapokuwa atakutawalieni nyinyi mtumwa Mtume swalla sallam imefikia hatua namna ya kutakiwa kuwatiwa tawala asema wa in daraba dhahrak wa akhadha malak hata kama ataupiga mgongo wako na akazichukua mali zako wewe inabidi umtii kiongozi huyo jambo lake liko kwa Allah subhanahu wa ta'ala wemshtakia Allah jalla wa ala namwombee dua kwa Allah salah kwa sababu kutengamaa kwa mtawala ndio kutengamaa kwa miji na kutengamaa kwa raia aqulu ma tasma'una billahi at-tawfiq الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين سلم تسليما كثيرا أما بعد أيها الناس عباد الله أوصيكم بتقوى الله عز وجل فإنه قد فاز المتقون دوغزان وإسلام بعد تكون وصية وامتم صلى الله عليه وسلم أنباء موكوكيا عرباض ابن سارية رضي الله عنه تم صلى الله عليه وسلم قد كوسيوه أكسم فإنه من يعش منكم fasayara ikhtilafan kathira hakika mambo yalivyo atakayepewa umri miongoni mwenu nyinyi ayuha sahaba atakuja kuona ikhtilafu nyingi lakini akatoa ufumbuzi wa ikhtilafu hizo hakusema kila mtu afuate analoliona ni sawabu bali akawapa ufumbuzi wa matatizo fa alaikum bisunnati shikamaneni na mwenendo wangu mimi na mafunzo yangu mimi wa sunnati alkhulafa'ir rashidin almahdiyin na sunna na mwenendo wa makhalifa wangu waongofu tamassaku biha wa addu alaiha bin nawajib shikamaneni na mafunzo hayo na mwenendo huo na kadhalika ung'ateni kwa meno yenu ya magego kwa maana ni kinaya kuyashikilia mafunzo hayo msitetereke kwa maneno ya watu watakaokuja kuzua baada ya hapo kama alivyosema wa iyyakum wa muhdathatil umur na tahadharini yenye kuzushwa katika mambo fa inna kulla bid'atin dalalah kwa sababu kila uzushi ni upotevu albid'atu ayuha an-nas kama arafaha al-Imam Shatibi rahimahullahu ta'ala fi al-i'tisam uzushi kama alivyoarifisha al-Imam Shatibi rahimahullahu ta'ala katika kitabu chake al-i'tisam anasema rahimahullahu ta'ala albid'atu ibaratun an tariqatin fi ad-din mukhtara'ah kwamba bid'a uzushi ni maelezo an tariqatin fi ad-din ya njia katika dini mukhtaraa iliyovumbuliwa iliyozuliwa tudhahi sharia lakini ukiitazama inafanana sheria ya Uislamu yuksadu bisuluki alaiha hukusudiwa kwa kuifuata njia hiyo almubalaghatu fi ta'abbudi lillahi subhanahu kufikia ukomo katika kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala kwa maana kwamba ukizitazama bid'a na khurafati walizoziweka watu wa bid'a katika dini ya Allah jalla wa ala kwa mtu ambaye hajui sheria hana misingi ya sunna anaweza akaona kana kwamba ni dini ya Allah jalla waala kwa vazi lilizozivalishwa hiyo bid'a lakini uhakika wake hasa ni uzushi katika dini ya Allah subhanahu wa ta'ala kwa hiyo wasia huu mtume sallallahu alaihi wasallam alitahadharisha juu ya uzushi na kushikamana na mafunzo yake na miongoni mwa bid'a ayuha nas ni yale walioyazusha wazushi kusherehekea mazazi ya mtume sallallahu alaihi wasallam ndugu zangu waislamu huu ni uzushi ambao umeenea katika dunia na kila kukicha unazidi kuongezeka na sisi hatutakii kuchoka kueleza jambo hili na kulikemea kwa waislamu kwa sababu ndiyo dini ya Allah jalla wa ala na Allah subhanahu wa ta'ala ametuchagua kuwa ni umma bora kwa sababu ya al-amru bil ma'ruf والنهي عن المنكر أمرش ميما نقتز ماوف كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر hiyo ndio sababu ya sisi kuwa ni umma bora lau kama tutanyamazia mazushi katika dini ya Allah jalla wa ala aliyakemea mtume sallallahu alaihi wasallam bila shaka sisi tusubiria adhabu na ghadab kutoka kwa Allah jalla wa ala ndugu zangu waislamu uzushi huu umetangaa na huu ndio msimu wake utawaona watu wakijiandaa kwa ajili ya hili wakitoa fedha na mali zao katika kupamba miji kupamba masajid kupamba mabarabara kwa ajili ya uzushi huu wanaoandalia mazingira yake ambao umo katika mwezi huu mwezi Rabiul Awwal aliyozaliwa ndani yake Mtume sallallahu alaihi wasallam. Huo ni uzushi katika dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Hakuufanya Mtume sallallahu alaihi wasallam, na yeye alikuwa ni ahaqqu biha alikuwa ni wa haki zaidi kuliko hawa kusherehekea mazazi yake sallallahu alaihi wasallam wala haikunukuliwa kutoka kwa maswahaba wa mtume sallallahu alaihi wasallam na wao walikuwa na haki zaidi ya kuyatekeleza haya ya kusherehekea mazazi ya mtume sallallahu alaihi wasallam kwa sababu wao walielewa zaidi mafunzo ya mtume alaihi salatu wassalam bali ndio waliopokea wahi kutoka kwa mtume sallallahu alaihi wasallam shahadu tanzila walishuhudia uteremsho hakuna aya utakayosoma isipokuwa wanaijua wao hakuna hadithi utakayosoma isipokuwa ipitie kwao na wewe huwezi kuwa alim isipokuwa ilmu yako lazima iende mpaka kwa maswahaba wa mtume sallallahu alaihi wasallam bila shaka walikuwa na haki ya kusherehekea mazazi ya mtume sallallahu alaihi wasallam lakini hawakulifanya hilo wala tabi'un wala tabi'un wanafunzi wa masahaba wa mtume sallallahu alaihi wasallam hawakulifanya hilo wala atba'u tabi'in wala wanafunzi wa wanafunzi wa masahaba wa mtume sallallahu alaihi wasallam wala aimmatul huda kalimam abi hanifa wa malik wa shafi'i wa ahmada wote hawa hakuna aliyesherekea mazazi ya mtume sallallahu alaihi wasallam sasa ni nani aliyekupa ruhusa wewe katika dini ya Allah jalla wa ala kusherehekea kwa sababu wewe wampenda sana mtume sallallahu alaihi wasallam kuliko hawa kurama tuliowataja aljawabu la na mtume sallallahu alaihi wasallam anasema man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fahuwa raddun yeyote atakayezusha katika jambo letu hili la dini ya Uislamu jambo ambalo halimo hilo ni lenye kurejeshwa sasa kuna baadhi ya maduat wakizungumza baadhi ya mashaikh wanaotetea alihtifalu bimaulidi nabi sallallahu alaihi wasallam wakisema je ma huwa minhu je lililomo hilo halirejeshwi sasa wewe ushaambiwa man ahdatha fi amrina hadha mwenye kuzua katika jambo letu hili ma laisa minhu sasa litakuwaje limo wakati lishazushwa hilo ni jambo haliwezekani huko ni kuchezea akili za awamu nas waislamu kuwalaghai katika dini yao na sisi nabii tusimame kidete katika kuyakemea haya ndugu zangu waislamu alhafidh ibn alhaj rahimahullahu ta'ala katika kitabu chake almadkhal aliyefariki mwaka 737 anasema wa min jumlati ma ahdathuhu min albid'i na miongoni mwa jumla ya yale ambayo wameyazua baadhi ya waislamu ma'atiqadihim pamoja na kuitakidi kwao anna dhalika min akbari alibadat kwamba jambo hilo ni katika ibada zilizokuwa kubwa wa idhhari sha'airi na kudhihirisha nembo za Uislamu ma yafalunahu fi shahri rabi'in al-awwal ni yale wanayoyafanya baadhi ya waislamu wazushi katika dini ya Allah jalla waala katika mwezi huu wa Rabiul Awwal min almaulid katika kusherehekea mazazi ya mtume sallallahu alaihi wasallam fihi min almuharramati walmunkarat kuna ndani yake mambo ambayo yamezushwa mambo ya haramu na mambo ya munkarat mambo maovu ma la yuhswa kwa idadi isiyohesabika ukiyatazama wale wanaosherekea mazazi ya mtume sallallahu alaihi wasallam kuna mambo yake mambo ya muharramat na munkarat wanaume wakacheza ngoma wakakata viuno mbele za watu hawana tahaya shetani akawachezea wao haoni hata haya naona kwamba ni dini hivi kweli Abubakar radhiallahu anhu Umar Uthman Ali na wengine katika wanaume wa kisahaba mtume saa sallam wangewaona watu kama hawa namna wanaoichezea dini ya Allah jalla waala wangelikubali hili bila shaka wasingelikubali na hii ndio tatizo la bid'a mpaka baadhi ya mashekhe katika wao wakisimama wanaanza kukemea jamani tumezidi vijana punguzeni hawawezi kupunguza watazidisha kwa sababu jambo lolote lenye kuzushwa halina mipaka kila linavyokwenda linapanuliwa wigo wake huyu atakuja na hili yule atakuja na hili haya ndio maneno wanachuoni tokea zamani wameyasema al-Imam Shatibi rahimahullahu ta'ala katika al-I'tisam anasema fa inna ziyadata amrin hakika kuzidisha jambo lolote katika dini lam yathbit min ash-shar'i ziyadatuhu jambo ambalo halikuthibiti katika sheria ziada yake wala dalla alayhi dalilun khasu wala am na ikawa haikujulisha juu yake dalili ya kuhusisha jambo hilo wala ya kulienea jambo hilo fahuwa bid'atun hilo jambo ni uzushi kisha akasema wa min jumlatiha na miongoni mwa uzushi huo ma ahdathuhu min alijtimai fi waqti wiladatihi sallallahu alayhi wasallam ni yale ambayo wameyazua katika kukusanyika wakati wa kuzaliwa kwake mtume sallallahu alaihi wasallam wajaala dhalika ibadatan na kalifanya mwenye kuzua jambo hilo kama ni ibada lam yati biha shar jambo ambalo halikuja juu yake sheria fa huwa dakhilun fi qawlihi sallallahu alaihi wasallam jambo hilo la ihtifal bi maulidin nabiy sallallahu alaihi wasallam inaingia katika kauli ya mtume sallallahu alaihi wasallam kullu bid'atin dhalalah kila bid'a ni upotevu yani kila uzushi ni upotevu kwa hiyo kuna baadhi ya watu ukiwaambia maneno haya wanakwambia lakini kwani kuna ubaya gani kwani kuna ubaya gani sisi tukisoma Qur'ani tukawalisha watu tukawaalika watu mbona nyinyi mwafanya kadha wa kadha wa kadha kwani kuna ubaya gani si Allah ameamrisha kusoma Qur'ani ya ayyuhalladhina amanu dhkurullaha dhikran kathira wasabbihuhu bukratan wa asila wakachukua aya za kuungaunga kwani hizo hawakuzijua masahaba hakuzijua mtume sallallahu alaihi wasallam ambaye zimeshuka kwake je nakupeni challenge atahaddakum ayyukum ahlul bid'ah ninakupeni challenge enyi watu wazushi wanaozua katika dini ya Allah subhanahu wa ta'ala jibuni swali hili adhana na iqama ni jambo la kheri au si jambo la kheri je na nani kauliza swali hilo bila shaka ni jambo la kheri je kuadhini na kukimu siku ya Eid yafaa au haifai dunia nzima itakwambia haifai kuanzia yule anayesherehekea mazazi ya mtume sallallahu alaihi wasallam na yule asiyesherehekea mbona hatuoni hadithi wala aya inayokataza hilo kwani adhana ina ubaya gani na ikama siku ya Eid au kuadhini kwa ajili ya swala ya jeneza mtu akaamua kuadhini kwa sababu kuna ndani yake kuwakusanya waislamu na kuelezea kwamba jamani eh, muda wa swala ya Eid umefika kusanyikeni mbona hatuadhini wala kukimu nipe dalili ya kukataza hilo iko wapi hutoipata ni kwa nini huadhini ni kwa sababu halijaja juu yake mafunzo ya mtume sallallahu alaihi wasallam linaingia katika makatazo ya mtume sallallahu alaihi wasallam man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fahuwa raddun kwa sababu adhana ni jambo la kheri mimi huenda nikaadhini na mimi pengine nikaamua mwaka kesho katika msikiti wangu nikaamua kuadhini na kukimu ukija mimi nakwambia si mtume sallallahu alaihi wasallam asema almuadhinuna atwalu nnas anaqa yauma alqiyama au kama qala saa sallam waadhini watakuwa na shingo ndefu siku ya kiyama kuliko watu wote kwa sababu ya uzuri wao kwani kuna makatazo gani kuna ubaya gani katika adhana kwani sina wakusanya waislamu ndio hoja mlizokuwa nazo katika istifalu maulidi nabii sala sallam kwa hiyo inatakiwa watu wakome katika jambo hili na wafahamu kwamba si dini ya Allah subhanahu wa ta'ala bali huo ni uzushi wa kullu bid'atin dalala wa kullu dalalatin fi an-nar namalizia kutuba hii kwa maneno ya Imam Malik rahimahullahu ta'ala Imam Dari al-Hijra aliposema man ibtadaa fil islam bid'atan yeyote atakayezua katika uislamu uzushi wowote yaraha hasanatan anauona kuwa ni mzuri faqad zaama anna muhammadan sallallahu alayhi wasallam khana ar risala huyo atakuwa amedai kwamba mtume sallallahu alayhi wasallam amefanya khiana katika kufikisha ujumbe kuna mambo aliacha akatuachia sisi majali ya kuongeza katika dini ya Allah jalla wa ala لأن الله يقول وسباب الله نسيما اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا الله شيء تميز دينيك يد توكي زام زوحي ومتم صلى الله عليه وسلم فما لم يكن يومئذ دينا جنبولو لوت أنبالو هالكوا ديني كبندي هيتو توحي ومتم صلى الله عليه وسلم نما صحابة ومتم عليه الصلاة والسلام فلا يكون اليوم دينا جنبو هيلو هالوزكوا ديني ليهو hii ni qaida mutarida mbele za alusunnati waljamaa katika uislamu aliyotuwekea sisi alimamu malik rahimahullahu taala nani asimfahamu alimamu malik rahimahullahu taala fa intahu khairan lakum komeni hiyo ndio khairi kwenu nyinyi kiwa mtakoma na jambo hilo hiyo ni khairi kwenu nyinyi na hiyo ndiyo dini ya uislamu iliyo sahihi watu waubakishe uislamu katika usafi wake kama alivyotuachia mafunzo hayo mtume sallallahu alaihi wasallam na si sawa kwa baadhi ya watu wanaofanya tamyi' na mulawanun katika dini ya Allah jalla wa ala ikiwa akikaa wanaulizwa wasemaje kuhusu maulidi tushawajibu baadhi ya watu wenye shakli kana kwamba ni ahlusunnati wal jamaa aulizwa kuhusu maulidi akwambia kwani nani asiyekubali maulidi maulidi mazazi ya mtume sallam asiyekubali maulidi huyo ni kafir hiyo ni talbis iblis ayuha almuslim ambayo unawaghuri waislamu nayo waonaje mtu akachukua maneno hayo alafu akaenda kujitamba nayo juzi hapa nimemsikia kijana mmoja katika watu arbabul maulid akizungumza maneno hayo kwamba wale washaanza kuelewa kuna shekhe wao mmoja asema hivyo asema maulidi asikubali ni kafiri kwa sababu ya talbisi za yule shekhe anazozifanya na kuwadanganya waislamu na kuwalaghai akaufanya uislamu wote ni ikhtilafu kila masala anayouliza kuna ikhtilafu kwani kila ikhtilafu ni yenye kuzingatiwa intabihi inatakiwa tanabah na muogope Allah jalla wa ala hii dini si jambo la kuchezea kwa sababu ni mirathi ya mtume sallallahu alaihi wasallam ni amana kutoka kwa Allah jalla wa ala inatakiwa watu tuisimamie kisawasawa mpaka tufe juu ya jambo hili tukiwa tumesalimika mbele za Allah subhanahu wa ta'ala ima moja tumekufa vitandani mwetu au tumekufa kwa kuuawa kwa ajili ya kuitetea dini ya Allah jalla wa ala inatakiwa tuwe hivyo ayuhannas nas tuwe na ghera ya Uislamu na kila atakayeleta batil basi tusimame kidete katika kumkemea lillahi rabbil alamin wallahu ma'ana wa yansuruna alhaq الحق منصور حق يكون سريوا وممتحن فلا تعجب فهذه سنة الرحمن لكوس mitihani mbali mbali usishangae ayuha muslim hiyo ndio sunna na mwenendo wa Allah jalla wa ala tokea walioisimamia manabii wa Allah jalla wa ala mwanzo mpaka watakaurithi mirathi ya mitume wa Allah jalla wa ala watapata misukosuko na mabalaa mbalimbali katika dini yao lakini wasirudi nyuma katika kuitetea dini ya Allah subhanahu wa ta'ala kwa sababu ya alqila walqal nas'alu Allah bimanihi wa karami ayaj'alana min alladhina yastami'una alqawla fayattabi'una ahsana اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك المؤمنين اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين وارحم موتانا وموتى المسلمين اللهم من أراد بنا سوءا فأشغله في نفسه واجعل كيده في نحره يا رب العالمين واجعل تدبيره في تدميره يا سميع الدعاء اللهم من أراد بنا سوءا فأشغله في نفسه واجعل كيده في نحره يا سميع الدعاء اللهم انصرنا عن عدوك وعدونا يا رب العالمين واغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار اللهم اغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار اللهم إنا نسألك الجنة ما قرب إليها من قول وعمل ونعوذ بك من النار ما قرب إليها من قول وعمل وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين